Հանրապետական կուսակցության եւ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից կազմակերպված Հայկական կուսակցությունների երրորդ ֆորումն այս տարի ոչ միայն ներգրավելու է խորհրդանական ուժերի, այլև արտախորհրդանական։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով երրորդ ֆորումը աննախադեպ է նաև մի խումբ փորձագետների ներգրավվածությամբ։ Այն մեկնարկելու է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի ուղերձով եւ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի ողջունի խոսքով։ Ուրախ եմ փաստել, որ ֆորումը դարձել է բարի եւ արդյունավետ ավանդույթ, ասել է Արմեն Աշոտյանը։ Հարցերի շրջանակը ընդգրկում է անվտանգության հիմնախնդիրներ երկու հայկական պետություններում։ Արտաքին քաղաքականության մարտահրավերները Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Երկու հայկական պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական խնդիրները։ Երկու պետություններում համանդրական բարեփոխումներից հետո պետականաշինության գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Քննարկելու են նաեւ միասնական հայկական լրատվական դաշտի տեղեկատվական անվտանգության, քաղաքացիական ինստիտուտների ժողովրդավարության խորացման հետ կապված հարցերի փաթեթ։ Արմեն Աշոտյանը տեղեկացրել է, որ երկօրյա հանդիպումների օրակարգը օրակարգը հագեցած է լինելու մի շարք հարցերով, որոնք առնչվում են երկու երկրների անվտանգությանը, արտաքին քաղաքականության մարտահրավերներին, սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, համանդրական բարեփոխումներից հետո պետականաշինության գործընթացին եւ այլն։ Ֆորումի ավարտին նախատեսվում է ընդունել բանաձև, որում ներառված կլինեն քննարկված առաջարկները, դրանց լուծման ուղղված քայլերը։ Նշենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի գլխավորած պատվիրակությունն Արցախում կհանդիպի Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամների, падգամավորների, ազգային ժողովի աշխատակազմի, Արցախի պետական ու հանրային կառավարման մարմինների ղեկավարների հետ։ Արցախի վարչապետի հանձնարարականով էկոնոմիկայի նախարարությունն իրականացնում է արևային էներգիայի ոլորտի հնարավորությունների ուսումնասիրություն։ Այս մասին ասել է հանրապետության էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանը։ 6-ամսյա ժամկետում պետք է մեր մասնագետներն ուսումնասիրեն արևային էներգիայի ոլորտի հնարավորությունները։ Ներկայումս այդ փուլում ենք ուսումնասիրություններն ավարտելուց հետո կներկայացնենք կոնկրետ առաջարկներ արևային էներգիայի ոլորտը զարգացնելու համար, ասել է Տիգրան Գաբրելյանը եւ նշել, որ որ Արցախն արևային էներգիայի ոլորտը զարգացնելու լուրջ պոտենցիալ ունի։ Էկոնոմիկայի փոխնախարարի խոսքով այժմ քարտեզագրման աշխատանքներն են իրականացվում, տարածքներ են առանձնացվում։ Ամեն տարի Արցախի հանրապետության կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի հրամանով Բելքավակի ժամանակ հրդեհային անվտանգության ապահովման, հրդեհների կանխարգելման եւ դրանց հնարավոր ցակման դեպքերում հրդեհաշիջման աշխատանքներն օպերատիվ կազմակերպելու նպատակով ստեղծում են օպերատիվ խմբեր, հանգարձակի ցակած դեպքերին արձագանքելու նպատակով։ Այս մասին ասել է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության փրկարարական ուժերի վարչության պետ գնդապետ Սամվել Հայրումյանը։ Ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում նույնպես ծառայությունը ընդանում է ուժեղացված ռեժիմով։ Հակարդեին անվտանգության ապահովման նպատակով խոշոր ցանկատարածությունների մոտ ծավալվել է 18 հրշե չենակետ եւ իրականացվում է շուրջօրյա հերթապահություն մինչեւ բերքահավաքի ավարտը, ասել է Սամվել Հայրումյանը։ Երեք Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաշտական քոլեջում տեղի ունեցավ կրթօջախի ուսումնական տարվա հաշվետու համերգը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը Սայատ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի ուսումնական տարվա հաշվետու համերգն ունկնդրելու էին եկել երկրի նախագահ Բակո Սահակյանն ու մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Քոլեջի ուսանողների համար դա տարվա ամենասպասված տոնն է, որովհետեւ հենց այդ օրն են նրանք ի ցույց դնում ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց սովորածը։ Նախքան հաշվետու համերգը քոլեջի տնօրեն Կարինե Դադամյանը կատարեց մեկ այլ հաճելի արարողություն՝ նա շրջանավարտներին բաժանեց իրենց ավարտական դիպլոմները։ Не хочется вручить нашему четвертому курсу окончившим студентам դիպլոմը։ Ուզում եմ մեր շրջանավարտ ուսանողներին հանձնել իրենց ավարտական դիպլոմներն ու բաց թողնել նրանց ազատ նավարկության կյանքի ծովում եւ հուսալ, որ նրանք անպայման հաջողության կհասնեն։ Ովքեր կշարունակեն իրենց կրթությունը կոնսերվատորիայում, թող արդարացնեն մեր հույսերը, իսկ ովքեր կգնան աշխատելու, նրանք արդեն մեր գործընկերներն են։ Թող խաղաղ երկնքի ներքո դուք կարողանաք իրացնել ձեր մասնագիտական ընդունակություններն ու հմտությունները։ Ավարտական դիպլոմների հանձնումը երեկոյի հենց սկզբից հուզմունքով լծրեց դահլիճում ներկա դասատուներին, ուսանողներին ու նրանց ծնողներին, շրջանավարտների անունից երախտագիտության խոսք ասաց Ալյոնա Բալոյանը։ Այսօր ուրախության եւ տխրության րոպեները խառնվել են, որովհետեւ հրաժեշտ են տալիս մեզ համար անչափ հարազատարձած մեր դասատուն, այն ջեր մարդկանց, ովքեր միշտ ուրախ շփիտով են մեզ դիմավորել։ Հրաժեշտ ենք տալիս նաև այս ուսումնարանի պատերին, որոնց ներքո մենք ստացել ենք այն ամենը, ինչը մեր կյանքի ուղեկիցն է դառնալու հավես։ Տխուր ենք հրաժեշտ տալու։ Մյուս կողմից ուրախ ենք, որովհետև երաժշտության անիվները մեզ լայնարձակ ճանապարհով կուղեցեն մեր երազած աշխարհը, եւ հուսով ենք, որ կհասնենք մեր նպատակներին։ Հաշվետու համերգին ելույթներ ունեցան քոլեջի ուսանողներն ու շրջանավարտները։ Նրանք կատարեցին հայ եւ արտասահմանյան կոմպոզիտորների գործերից։ Այսօր Ասկերան շրջենտրոնի Գուրգեն Գաբրելյանի անվան կենտրոնական գրադարանի նախաձեռնությամբ մշակույթի քաղաքային տանը կայացավ հուշ ցերեկույթ նվիրված անվանի մանկագիր Գաբոապոր Գուրգեն Գաբրելյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Ժամանակը ամենամեծ դատավորն է, այն փոշով է պատում ամեն ինչ, ու միայն իրական մեծություններն են, որ դիմակայելով ժամանակի փորձությանը, ոչ միայն չեն կորցնում իրենց փայլը, այլ ավելի են արժևորվում։ Տարիների հերվից Գուրգեն Գաբրելյան մեծությունն ավելի ընկալելի է դառնում։ Նա ոչ միայն խոր հետք թողեց մեր գրականության անդաստանում, այլև դարձավ իր ժամանակի շունչն ու ոգին, դարձավ թոթովախոս մանուկների սիրելին ու հարազատ ժողովրդի ցավի երկիչը։ Գուրգեն Գաբրելյանի ծննդյան 90-ամյակին նվիրված միջոցառ Հայտարարումն էլ հենց Ղարաբաղյան հորովելով մեկնարկեց։ Բեմում Գաբրելյանին նվիրված անկյունում նրա դիմանկարին ընկերակցում էին ճախարակը, երկանքը, բանաստեղծի գովերքած արցախյան կոլորիտի գունեղ պարագաներ։ Միջոցառմանը ներկա էին գրողի ընտանիքի անդամներ, գրչակից ընկերներ, շրջենտրոնի բնակիչներ։ Գրողի այրին Տիկին Նունիկը շնորհակալություն հայտնելով միջոցառման կազմակերպիչներին, իր խոսքում, որ լի էր հուզմունքով ու ջերմությամբ, ասաց, որ Գուրգեն Գաբրելյանի մասին կարելի է անվերջ խոսել ու չհոգնել։ Նա բանաստեղծ ուներ այն քաղաքական գործիչը, որը առանց Արցախ աշխարհի, առանց հայվանների կյանք չուներ, նայն բանաստեղծն էր, որը հին տասնյակից ավելի գիրք է հրատարակել տարբեր լեզուներով։ Նրա այբուբենը երկրի մեջ գիրքը դաստեր է մեզ հայ մանուկների երբ Քահայ Վանուկների ամենամասսայական գիրքը եւ Այբուբենի տոների զարդը Արցախի գրողների միության վարչության նախագահ Վարդան Հակոբյանը երկար ճանապարհ է անցել Գաբոապոր հետ։ Նրա հետ ընկերության տարիները Վարդան Հակոբյանի հուշերում մնացել են որպես վառ հիշողություն, ու այսօր որքան հեշտ, նույնքան էլ դժվար է գնահատական տալ Գուրգեն Գաբրելյանի թողած հոգևոր ժառանգությանը։ Գաբուաբերը միշտ ժողովրդի մեջ էր, Գաբուաբերը միշտ ժողովրդի հետ էր, եւ ինչպես տեսնում եք, նա անմահ է, նա անմահ է, նա մեր այս փողից ծնած հանճարն է, իսկապես հանճար է։ Արվեստի բոլոր բնակավարներում նա բացառիկ ու եզակի է, թե որպես երկհան, թե որպես նկարիչ, թե որպես մանկագիր, թե որպես բանաստեղծ, թե որպես չգիտեմ, թատերագիր Հուշ ցերեկույթի հանդիսավարները ներկայացրին պատարիկներ Գուրգեն Գաբրելյանի կենսագրությունից, դպրոցականներն ու ասկերանում գործող հայավետարանչական ինտերակցիան մանկապարտեզի սաններն ասմունքեցին նրա ստեղծագործություններից։ Մենակ մնայք դիտողական ու ես մասած իր ամգոտ հեյ իմանան թո գիտակցվում էր Գաբրելյանական երգով, որոնք ներկայացրին ասկերանում գործող համույթներն ու անհատ կատարողները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Շամյանի շրջանի Նորերքեջի դպրոցն այս տարի տվել է ընդամենը երկու շրջանավարտ։ 2017-18 ուսումնական տարում դպրոցը կընդունի 5 առաջին դասարանցու։ Բելալալյանի ռեպորտաժը Ցանկացած գյուղի զարգացման հարցում ամենից առաջ կարելի է համոզվել գյուղի դպրոցում։ Նորեր քեջում կրթօջախի տնօրենի գողնակցությունից կարելի է ենթադրել, որ գյուղը հուսալի հերանեկարներ ունի։ Այս տարի դպրոցը թողարկել է երկու շրջանավարտ՝ գալիք ուսումնականում կընդունի 5 առաջին դասարանցու, իսկ այդ ցուցանիշը տնօրեն Արմինե Հովանիսյանը համարում է Պարզե որ պատ չէ, շատ լավ է։ Առաջիկա տարիներին շրջանավարտների թիվը կզիջի դպրոց ընդունվողների թվին, իսկ դա ակնհայտորեն վկայում է գյուղի զարգացման ու կայացման մասին։ Յուս տարի մեկ աշակերտ կավարտի, ելի 6-ը կգա։ Դպրոցը 2017-ին կունենա 48 աշակերտ, իսկ դա 24 ընտանիք ունեցող գյուղի համար վատ ցուցանիշ չէ։ Պետք է նաև ասել, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը անկախտելի բաղկացուցիչ մասն է Արցախի բոլոր կրթօջախներում։ Ռազմական գործին ու հայրենասիրական դաստիարակությանը առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում ազատագրված տարածքների կրթարաններում։ Դպրոցի բոլոր դասարանները համանախոճված են զոհված ազատամարտիկների անուններով։ Դասարանների անվանակոչումը զոհված ազատամարտիկների անունով ինքնանպատակ չէ, աշակերտները ուսումնասիրում են հայրենիքի պաշտպանությանը նահատակված հայորդիների կյանքը, անցած մարտական ուղին։ Նրանց խիզախությունը եւ սխրանքները օրինակելի են դառնում ապագա զինվորի համար։ Այսպես բանակ ենք ճանապարհում մարտական բարձր ոգով հայրենիքի պաշտպաններ, ասում է դպրոցի տնօրենը Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի նախագահի աշտակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը անդրադառնալով Չենջորգի կողմից անցկացված ստորագրահավաքին, որով կոչ է արվում Եվրոպայի խորհրդին աջակցություն ցուցաբերել Արցախին, ասել է, որ ցանկացած այդպիսի նախաձեռնություն հասարակական բնույթ է կրում։ Նա նշել է, որ եթե այդ նախաձեռնությունները նպաստում են Արցախը միջազգային հանրությանը ճանաչելի դարձնելուն, ապա դրական է։ Դավիթ Բաբայանն ասել է, որ քանի որ կան ժողովրդավարական կարգեր, ապա հազար ստորագրություն լինելու դեպքում Եվրոպայի խորհրդի նախագահը ստիպված պետք է արձագանքի, սակայն դա չի նշանակում, որ անմիջապես քայլեր են ձեռնարկվելու Եվրոպայի խորհրդի կողմից։ Ըստ նրան նման նախաձեռնությունները նպաստում են, որ Արցախը միջազգային հարթակներում ճանաչելի դառնա, սակայն սա չի նշանակում, որ անմիջապես փոխվելու է տարբեր երկրների կամ միջազգային կառույցների քաղաքականությունը։ Ադրբեջանի ապակառուցողական քաղաքականությունը ինչ որ ձևով անողակի նպաստում է որ เป զի մարդիկ ճանաչեն Արցախը, իսկ երբ այսպիսի նախաձեռնությունները զուգահեռ են գնում, ապա պատկերն ավելի ճիշտ է դառնում, թե ինչպիսի երկիր է Արցախը, ասել է Բաբայանը։ Ռուսաստանը չի բացառում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քննարկումը հունիսի 20-ին Մոսկվայում կայանալիք Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովի եւ Ժան-Իվ Լե Դրյանի հանդիպման ժամանակ։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Խոսելով տարածաշրջան ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այցի մասին, Զախարովան նշել է, որ պետք է սպասել Ռուսաստանի ներկայացուցիչի պաշտոնական մեկնաբանությանը, ով կկիսվի իր գնահատականներով։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանը որպես միջնորդ երկիր անում է հնարավոր ամեն բան, որ เป զի գտնվի փողզիչում, բայց ոչ ի վնաս ժողովրդների ապագայի։ Տաջիկստանը կողմ է հակամարտությունների կարգավորման բանակցային ուղին։ Այս մասին Երևանում հայտարարել է Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը։ Մտահոգություն հայտնելով առանձին երկրներում ու տարածաշրջաններում տեղի ունեցող գործընթացների առիթով Տաջիկստանի նախագահը ասել է. «Առաջնորդվելով մեր խաղաղաստեղծ փորձով, մենք վճռական հանձնարարություն ենք արտահայտում արկա հակասություններն ու հակամարտություններն ընդունված միջազգային նորմերի շրջանակում խաղաղ կարգավորելու սկզբունքներին։ Մեր համոզմամբ Բանակցություններն ամենակարուցողական ուղին են Լեռնային Ղարաբաղի նման բարդ խնդրի լուծման հարցում։ Մարզասերների համար Նորվեգիայի Ստավագներ քաղաքում ընթացող շախմատի սուպեր մրցաշարի 7-րդ տուրից հետո մրցաշարային աղյուսակը միանձնյա գլխավորում է Լևոն Արոնյանը, ով աշխարհի չեմպիոնի նախկին հավակնորդ ռուսաստանցի Սերգեյ Կայակինին հաղթելուց հետո վաստակել է 5 միավոր։ Հայ գրոսմայստերին հասնելու հնարավորություն ուներ ամերիկացի Հիկարո Նակամուրան, սակայն նա 7-րդ տուրում սևերով ոչ ոքի խաղաց աշխարհի նախկին չեմպիոն Հնդիկ Վիշվանաթան Անանդի հետ եւ վաստակել է 4.5 միավոր։ 4-ական միավոր ունեն ռուսաստանցի Վլադիմիր Կրամնիկը եւ հոլանդացի Անիշ Գիրին։ Հիշեցնենք, որ Լևոն Արոնյանը երրորդ հաղթանակն է տարել այս մրցաշարում։ Մյուս պարտիաները նա ավարտել է ոչ ոքի։ Նախավերջին տուրում հայ գրոսմայստերի մրցակիցը կլինի Վիշվանաթան Անանդը, վերջին տուրում ամերիկացի Ուեսլի Սլոն։ Մեկնարկում է աշխարհի ծանրամարտի երիտասարդական առաջնությունը, որին Հայաստանից կմասնակցի 6 մարզիկ։ Այս տարի աշխարհի երիտասարդների առաջնությունը կկայանա Ճապոնիայի մայրաքաղաք Տոկիոյում հունիսի 15-ից 23-ը։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 20-ից 25 աստիճան տաքություն։